بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم براد مجاهد برادلر مجاهدلر وباسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية mustavayatul muqovama ya'ni muqovama va kurashning jihodning darajalari bosqichlari unvon ostida darsimiz davom etyapti alhamdulillah ustoz o'tgan darsda shuni aytgan ediki har qaysi inson agar dushmanga qarshi kurashaman desa u uchta darajalar ya uchta bosqichlardan o'tadi. O'tish kerak. Birinchi bosqich islomiy diniy g'ayrat, tuyg'u. Ikkinchi bosqich jang irodasi. Uchinchi bosqich jihodiy va qitali aqida. Ustoz jihodiy aqida to'g'risida to'rtta nuqtalarni aytganlar. Va shu nuqtalarni biz o'tgan darsda mufassal aytib berganmiz. Shu nuqtalarni aytgandan keyin ustoz bir haqiqatni, achchiq haqiqatni aytganlar. U haqiqat shundan iborat ediki, musulmon yigitlar bular ishg'olgarlar qilayotgan zulmlarni ko'rib turibdilar. Va shu zulmlarni ko'rib, ularning qalblarida bir himoya va difo qilish tuyg'u uyg'onadi. Lekin ular hayron, nima qilish kerakini bilmaydi. Ha, ba'zi joylarda bir ikkita tartibsiz amaliyotlarni qilib tashlaydi. Ammo jihodiy aqidasi bo'lmaganligi uchun, tayyorgarligi yaxshi bo'lmaganligi uchun u ko'p uzoqqa bormaydi. Davomlik bo'lmaydi. Islomiy diniy g'ayrati bor, so'ngra qital irodasi ham bor, so'ngra jihodiy aqidani ham tushungan odamlar yuzlab ya o'nlab bo'ladi, bundan ko'p bo'lmagan. Ustoz aytadiki, jihodiy jamoatlar va jihodiy tahriklar taqriban 40 yildan beri ishlayaptilar. Ustoz kitob yozgan vaqtida 40 yildan o'tgan. Ammo hozir 50 yildan o'tdi. Ustoz aytadiki, men shu mujohidlarning tarixini 6-faslda inshaalloh aytaman. tarixi shu bo'lsa 40 yildan beri mujohidlar ishlayotgan bo'lsalar lekin holat boshqacha million million musulmonlar yashaydigan davlatlarda ham yuzlab mujohidlar chiqmaydi yuzning xonasidan oshmaydi yuz sonidan oshmaydi misr Sham, Sham degan to'rtta davlat birodirlar. فلسطين يردانيا لبنان ve Suriye. Bu dörtte devlet bunu Şam deydi. Milyonlab musulmonlar yashaydi bu yerda. Ammo chiqqan mujohidlar yuzlab. Va ba'zi davlatlarda o'nlab mujohidlar chiqdi. Va ba'zi davlatlarda hech qanday jihodiy uyg'onish yo'q. Vaholaki vositalik ya bevosita ishg'ol hamma musulmon davlatlarining ustida bor. Vositalik ishg'ol qanday bo'ladi? O'zi ketgan u, o'zi dushman ketgan, ishg'olgar o'zi chiqib ketgan, ammo agentini o'tirgizib ketgan. U vositasiz qanday bo'ladi? O'zi kelib o'tiribdi. Misol uchun Sharqiy Turkiston va Afg'oniston. Bu yerda ishg'olgar o'zi o'tiribdi. Ammo bir qug'irchoqni oldiga qo'yadi. Lekin o'zi ham bor. Ammo vositalik bo'lsa, uning misoli misol uchun Pokiston, O'zbekiston, Tojikiston va hokazo hamma musulmon davlatlarni shuning ichida hisob qilsangiz bo'ladi. Ishg'olgar o'zi yo'q. Rossiya misol uchun O'zbekiston, Tojikiston, O'rta Osiyo davlatlaridan ketdi. Ammo qug'irchoqlarni qo'ydi. Pokiston, Ingliz bu yerdan ketdi. miqu bor. Uzoqdan kontrol bo'lyapti bular. Shu hamma dunyoda bor bu narsa. Tushunalik bo'ldimi? Va hokimlar tarafdan sodir bo'layotgan kufr, murtadlik, xiyonat bu ham oshkor. Zulm, buzg'unchilik va hokazo boshqa narsalar ki shu millatning qavmlarning hayotini jahannamga aylantirib qo'ygan. Bu ham oshkor. bunday bo'lsa ham uyg'onish yo'q. Ya'ni dini va milliy g'ayrat bor. Lekin bu irodatul qitolga aylanmayapti. Jang qilish kerak degan iroda va azimatga aylanmayapti. Ustoz bu yerda aytmoqchiki, Amerika Arab jazirasiga keldi. 1990-yil milodiydi. Maxfi keldimi? yashirincha keldimi? Yo'q, oshkora keldi. Va hozir ustoz aytadiki, 2003-yil bu 13 yil bo'ldi. Va biz dars qilyotgan vaqtda 2014-yil. Necha yil bo'ldi? 24 yil bo'lyapti. 24 yil bo'lyapti hozir. Va Arab jazirasida minglab Yahudi, nasroni mulhid, ingliz kofirlar, amerikalar bular Arabiston, Saudi va hokazo boshqa diyorlarda maza qilib aylanib yuribdi. Hech kim ulardan bir qog'ozni ham so'ralmaydi, bir dokumentni ham so'ralmaydi. Bu jaziratul arab xuddi ularning xolasini o'yga o'xshaydi. Hech kim ularga indamaydi. Hech kim ularga indolmaydi. Hech narsa aytilmaydi. Va ikkinchi tarafda agar ko'rsangiz, bu davlatlarning aholilari shu davlatning asl xalqi kambag'allik va faqirlikning eng past darajada o'tiribdilar. Yeyishgan non yo'q ulardi. Lekin tashqaridan kelgan ishg'olgarlar ko'p mazza qilyapti. Va bu Ameriki va ingliz askarlari ular bilan ularning oilalari ham bor birga. Maxfiy emas demoqchi, ya'ni. hammalar erkin maza qilib yashayapti. Shu musulmonlarning diyorlarida. Jihodiy amaliyotlar qancha? 13 yil bo'ldi dedi ustoz. Va minglab askarlar oilalari bilan va askar bo'lmaganlar ham inglizlar kofirlar oilalari bilan yashayapti. Ammo jihodiy amaliyotlar qancha bo'ldi? bir ikki amaliyotlar bo'ldi. Va shu amaliyotlarda bo'lgan ziyoni ham o'nlab odamlarning o'lgan shaklida chiqdi. Yuzlab odamlar ham o'lgani yo'q. Bir ikki amaliyotlar bo'ldi va o'liklar ham o'nlab, yuzlab emas. Va Amerikaga bo'lgan ziyon ham ozgina Ammo Amerika o'zi shu davlatlardan qancha foydalanyapti? Shu hamma jaziralardan, Xalij, Arab Xalijdan qancha foydalanyapti? Bir kunda milliard dollar neftini o'ziga ko'chiraveryapti. Bir kunda 1 milliardlik neftlarni Amerikaga olib ketyapti. Har kun faqat Arabiston Saudiyadan emas, boshqa davlatlardan ham bir kunda shu Amerika shunday bir badbax davlatki, buning shaharlarida odamlar avariyada, mashina fojialarida yuzlab odamlar o'lib ketadi. va yuzlab odamlar ariq ichib va boshqa fohishbozlikni qilib o'lib ketadi. Shunday bir hasharot kabi nobud bo'lib ketadigan bir qavm o'zining davlatida shunday hasharot kabi yashaydigan bir qavm bizga kelib sayyidimiz bo'ladi va biz uni o'ldirilmaymiz ham. Shu shunday bir badbaxt davlat, shunday bir xabis davlat. Uning islom olamida musulmonlarning diyorlarida 1.5 million askarlari bor bugun. Shu Amerika ke har kun musulmonlarning davlatlaridan 1 milliard dollar pullik neftni o'g'irlaydi va o'zining shaharlarida odamlar avariyalarda va ariq ichi va hokazo boshqa ishlarda o'lib ketadi. Uning biz diyorlarimizdi. bir yarim million askarlari yashayapti bugun. Va ular biz diyorlarimizni mintaqatul amaliyatil vusta dedi. Amaliyot qilishning orta joyi. Nuqta joyi ya'ni. Shunda qilib hadafga olgan birodirlar. Mintaqalarimizni. Shunday holatda ki Amerika xohlagan ishni ham qilyapti va unga qarshi amaliyot ham bo'lmaydi. Bo'lgan amaliyot ham ozgina ozgina. Shunday bo'lsa bu ishg'olgar shunday bir sud berib turgan shu molni tashlab ketadimi? Albatta tashlamaydi. Va faqat pulmas, faqat neftmas. Bu jaziratul arab shunday joyki musulmonlarning eng muqaddas yerlaridan hisoblanadi. va musulmonlarning yuragi hisoblanadi. Shuni tashlab ketadi ma u. Va hadhihi zahiratun nadira fi tarix al-isti'mar wal-musta'marin ala marr al-bashariyya. Aytadiki bashariyat va insoniyat tarixida ishg'olgar va ishg'ol bo'lgan qavm bularning orasida shunday holat, shunday muomala bu tarixda bir nodir narsa ekan. Kam topiladigan narsa ekan bu. Bir ishg'olgar bostirib vataningizga kiradi. Fohishbozlik qiladi, buzg'unchilik qiladi. Neftlaringiz, gazlaringiz va qimmatbaho boyliklaringizni o'g'irlaydi. 1.5 millionga yaqin askarlarini saqlaydi. undan keyin ham bularga qarshi jang bo'lmaydi. Ustoz aytadiki, bashariyat va insoniyatning tarixida ishg'olgar va ishg'ollangan qavm va davlatning orasida shunda ish ko'p nodir, ko'p noyob. Ustoz aytadiki, bundan ham afsuslik narsa shuki, Afg'onistonda toliblarning vaqtida Usmoniy xilofat iqilgandan keyin bitta imorat qoyim bo'ldi. Birinchi bir imorat bo'lgan bu Usmoniy Usmoniy xilofat suqut bo'lgandan keyin birinchi imorat islom asosiga qurilgan. Va shu imorat 6 yil hukumat qilgan o'zining muddatida hamma darvozalarni va derazalarni ochib bergan. kelsin mujohidlar, kelsin muhojirlar, kim qayerda zulmlanayotgan bo'lsa, bizga kelsin deganlar. Men eslolmaymanki, biron kuni bizdan taliblar pasport degan shu maxluqni so'ragan bo'lsa. Musulmonmi? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kirib ketadi. Darvozalarni, derazalarni hammasini ochib berdi ular. 6 yil. Ularning hukumat muddati shu bo'lgan. Va shu imoratning yerlarda Afg'onistonda muaskarlar, ta'limgohlar, jangi xatlar hammasi ishladi. Ya'ni jihad maydon ozod sizga, erkin. Shariat bayroqlar ostida jihad fursati bor edi. Shariat bayroqlar ostida jihad fursati bor edi. Ochiq maydon edi. Lekin jihad va hijrat uchun shu Afg'oniston yerga kelgan odamlarning soni muhojir mujohidlarning soni 1500 dan ko'p emas. Bulardan 300 ta mujohidlar oilalari bilan kelganlar. Ya'ni ummatning ichida 1 million ta odamdan bitta mujohid chiqqan ustoz aytadiki bu ashaddu asafan ko'p afsus qiladigan maqom bu o'zining davlatlarida turmadi turmadi endi bu yerda bir imorati islomiy qurilgan Azod, erkin Sherdam hijrat qilib mukammal o'zini jihodga vaqf qilib tashaganlar, bularning soni 1500 dan o'tmaydi Mehmonlarni aytmayapmiz. Mehmonlar boradi, keladi, ular ko'p. Va oilalar bilan kelganlarning soni 300 dan oshmaydi. Ya'ni 1 million 10 100 mingta musulmonlardan bitta mujohid chiqadi. Va o'sha mujohidga ham nima uchun tijorat qilmaydi dedi. O'sha mujohidga nima uchun bu hajga bormaydi dedi. Va hokazo ko'p gaplar bor. birodarlar Mana shu e'dod jang ta'limini olishga bir katta fursat bor edi. Lekin shu fursatdan foydalanganlar sanoqli odamlar bo'lgan. Mimman an'amallohu alayhim. Kimlargaki Alloh taolo inon qilgan bo'lsa, ular keldi va shu ne'matdan foydalandilar, xolos. Ya Alloh, balil anka min zalik. Bundan ham bir xatarlik va afsusga loyiq narsa shuki, islom olamidagi katta ahli ilmlardan bittasi ham shu islomiy imoratga hijrat qilmadi. Bittasi ham hijrat qilmadi. Lam yuhajir ilayha alimun wahid min ulama'il muslimin. Musulmonlarning ulamolaridan bitta olim ham imoratga hijrat qilib bormadi. La siyama mashahiruhum. Xosatan mashhur odamlar. Va la min rumuzid da'wa. Va na da'vat ramzi bo'lib turgan odamlardan hech kim keldi. Allazina mala'ud dunya za'qan farighan anil hijrati wal jihad. Shunday odamlarga ular dunyoni hijrat va jihad to'g'risida to'ldirib tashagan gaplar bilan. Ammo amalda yo'q. Na hijratga keldi, na jihodga keldi ular. Yana ustoz aytadiki, agar biz ko'p tafakkur qilib ko'rsak, Rus vaqtida Rus jihod vaqtida Afg'onistonga hijrat qilganlar qancha bo'ldi? Musulmonlarga yordam berish uchun chiqqanlar ya Bozniyada, Chechniyada, Falastinda va hokazo boshqa musulmon davlatlar ishg'ol ostida, zulm ostida turgan davlatlar va shu davlatlarda yashayotgan musulmonlarning yordamiga qancha odamlar bordi? Ustoz aytadiki, najidu anna nisba tabqa fi khanatil ahad lil million. Bularning nisbati millionda bir ekan. Rus jihad vaqtida Afg'onistonga va Checheniyaga va Bosniyaga va Kashmirga va hokazo boshqa davlatlarga kofirlar bostirib ushlab ishg'ol qilib turgan shu davlatlarga musulmonlarning yordamiga borgan mujohidlarning soni millionda bir ekan. Agarchi e'lon va kofirlarning tashviqoti butun dunyoni to'ldirib tashlagan guvo terrorizm terrorizm terrorist terrorist vaolaki haqiqat shunday emas mujohidlarning soni ko'p bo'lmagan endi savol paydo bo'ladida amerika istixboroti boshqa davlatlarning istixborotlari shuncha shuncha minglab minglab mujohidlar bo'lgan deydi u qanday ekan ustoz aytadiki bu hammasi mujohidlarni katta qilib ko'rsatish uchun bo'lgan. Ke bu bir xatarlik va vahshiy dushman ekan bu. Shuning uchun butun dunyo yig'ilishi kerak bularga qarshi. Butun dunyoni bularga qarshi qilishlik uchun shu sonlar ko'rsatildi odamlarga. Ke bular rasa dahshat katta bir tufon bular. Hammamiz bularni to'sib turishimiz kerak. Shuning uchun bo'ldi bu. Ustoz aytadiki, men aytgan raqamlarni yana ta'kidlab aytamanki, bu to'g'ri bu. Men aytgan raqamlari to'g'ri. Zeraki men o'zim shu jihad maydoni ichida bo'lganman. O'zim bilaman shu jihad maydonini. Xayoli vohima raqamlar va sonlar bu g'alat, bu xato bu. Uston aytadiki, agar biz musulmonlarning shu holatini ko'rsak, Musulmonlarning shu holatini taqqoslasak va ishg'olgarlarning quvvatini ko'rsak, albatta shuni aytib olamizki, musulmonlar kundan-kun pastga qarab ketyaptilar. Agar dunyoviy taxminalarni ko'rsak, shu musulmon ummatning turishga boshqa imkoniyat yo'q. Lekin biz musulmonmiz. Alloh taolaga iymonimiz bor. Alloh taoladan umidlarimiz bor. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bizga musulmon ummatga berilgan bashoratlari bor. Shuning uchun ruhiyatlarimiz singani yo'q. Va orzularimiz ulgani yo'q. Biz bilamiz, ki shu ummatning ichida hozir ham shunday odamlar bor. Va shu ummatning ichida hozir ham shunday urug'lari borki, ko'p kubayish va kuchayish mumkin ular. Bu tugamaydigan ummat bu. Ulmaydigan ummat bu. Bu kofirlarning oldida ulmaydi bu ummat. Sinib ketmaydi bu. Shuning uchun biz shu ummatni jihodiy aqida bermoqdamiz. Irodatul qitalni tushuntirmoqdamiz. Ke shu ummatning ichida g'ayrat bor, urug' bor. Shu ummatning ichida tuyg'u bor, hissiyot bor. Ke biz qisos olishimiz kerak, uch olishimiz kerak. Lekin shuni biz qital irodasiga aylantirib qo'yishimiz kerak va so'ngra jihodiy aqida ularga berishimiz kerak. Mana shu maqsadni ko'zlab men shu kitob Da'vatul Muqawama al-Islamiyya al-Alamiyani yozganman. Ke shu musulmon ummat yana turadi va butun olamda bir kurashni va jihodni tartib qiladi. Va shu ishg'olgarlar, nasroniylar, salibchilar bularga qarshi jihod qiladi inshaalloh. Shu orzu va shu umid bilan men shu kitobni yozdim. Va shu kitobni ikkita juzga ajratdim. Ikkita juzga bo'ldim. Birinchi juzda al-juzur va tarix va tajarib. Ya'ni shu jihodiy jamoat va ularga qarshi kurashayotganlarning yildizlari va jihodiylarning tarixi va jihodiylarning tajribalarini aytmoqchiman. Zeraki shu yildizini adovatning aslini, tarixini va tajribalarini bilgandan keyin kelajak kurashga chiqadigan islom o'g'lanlari mukammal qanoat bilan, mukammal basirat bilan yuradi inshaalloh. Shuning uchun ustoz aytadiki, men shu kitobni yozganman va shu kitobni tartib qilganman. Ustoz aytadiki, men shunga harakat qilaman. Alloh taolaning tovfiqi asosiga men harakat qilaman. Ki yangi avlodlarimiz bizdan keyin keladigan farzandlarimiz qanday ishlash kerak? Ular nima narsaga muhtoj ekan? Va bir rasa muhim strategiya jihatdan, dini jihatdan, amaliy jihatdan savol bor ekan. Shu savolga javob bermoqdaman. Shu kitob orqali. U savol nima ekan? Kayfa nuwajihu an-nizam al-alamiy al-jadid? Bu yangi jahoni rejim va nizomga qarshi qanday kurashamiz? Va kayfa nujahidu a'da'ana fi alami ma ba'da septembar? Va sentyabr voqeasidan keyin vujudga kelgan shu dunyoda turgan dushmanlarimizga qarshi qanday jihad qilamiz? Va kayfa nuqawimul hamalati as-salibiyyati ath-thalitha biqiyadati Amerika? Va Amerika boshchiligida 3 salibiy hujumlarga qarshi qanday kurashamiz? Shu muhim savolga javob bermoqchiman. Va لقد وضع هذا الكتاب وأسس هذه الدعوة من أجل الإجابة على هذا السؤال شو كتاب وشو دعوتning asoslari shu savolga javob berish uchun qo'yildi. Vallohul musta'an Alloh taolo yordam beruvchi. Alloh taoladan yordam so'raymiz. Alloh taolo bizga ustoz ko'zlagan va orzu qilgan dushmanlarga qarshi kurashadigan salibchi va yahudiylarga qarshi jihad qiladigan fidoilardan qilsin. Islom o'g'lonlardan qilsin. Va Alloh taolo bizga bu kofirlarning mag'lubiyatini va kalimatullohning g'olib bo'lishligini ko'rsatsin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته